Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuhal ladina amanu taku Allah haqqa tukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pa vi koji vjerujete bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznosti i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga moja braću, za Allahu djel našanohu pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Buruđ. Sure u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala govori o jednom vladaru i o jednom dječaku E, sura o kojoj Allah subhanahu wa ta'ala govori o borbi između istine i zablude. U prošlom, odnosno prvom dijelu ovoga predavanja, mi smo spomenuli ovo kazivanje koje je spomenuo ima muslim u svom sahihu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i došli smo do kuranskog ajeta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo kako su vjernici bili iskušavani Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna batša rabbika šedid. Zaista je odmazda, zaista je osveta tvog gospodara istoka. Draga vreću, prije svega ovdje vidimo da se Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kratkom kur'anskom ajetu obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je obraćanje Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao što vidimo kada mu kaže inna batša rabbika zaista je odmazda ili osveta tvog gospodara šedid, jaka, žestoka. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kuranskom ajetu, u suri Hud, također govoreći o osveti odmazdi kaže وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمًا I tako biva kazna, jer tako biva osveta tvog gospodara kada kažnjava stanovnike gradova i sela. Wahija zalima, a oni su zulumčari. Inna ahdahu, zaista je njegova osveta, zaista je njegova odmazda, inna ahdahu alimun šedid. Njegova osveta mnogo boli. Njegova osveta mnogo boli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la aja, لمن خاف عذاب الآخرة zaista je u tome ajet, zaista u tome pouka i poruka za onoga koji se boji ahiretske kazne. Draga braćo, ovdje prije svega vidimo i postavljamo pitanje zbog čega ovdje dolazi do obraćanja lično poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kada se kaže inna ahda rabbike, inna batša rabbike, zaista je odmazda tvoj gospodara. Znači ne obraća se ljudima uopšte, nego obraća se Allahu poslaniku alihi salatu wasalam. To jeste da bi se dalo Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasalam do znanja da će Allah Đalašanuhu također kazniti i osvijetiti sa njegovom narodu mušicima Mekke koji su ga ezijatili kao što je kaznio i kao što se osvijetio onima prije. A u samoj kuranskoj suri ovdje vidimo kako Allah Đalašanuhu spominje spominje ovoga vladara i ovoga dječaka. I govorili smo o tom kazivanju. I vidjeli smo kako na mnoge načine ovaj vladar nije bio u stanju da ubije dječaka, sve dok dječak mu nije rekao na koji način i kako će da ga ubije. Znači vidimo ovdje kako Allah Đelešanu mu je dao tom narodu, u tom vremenu, kao koji im je dao jednu jasnu muadžizu. Kao koji im je dao jednu nadnaravnu pojavu da vide i da se uvjere u istinitost onoga u što je pozivao ovaj jedan dječak koji nije bio punoljetan. Znači, daje se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam do znanja da će Allah djelašanu, ta isti je Allah šanu, ta isti njegov gospoda koji je uništio ove prije, da će isto tako uništiti i kazniti one iz njegovog naroda. Pa makar bili njegovi bližnji rođa, rođaci koji budu stavljali njega i mu'mine koji budu stavljali na iskušenje, to jeste koji budu ezijete. Također, ovdje je obraćanje Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, također da bi se dalo Allahom poslaniku alihi salatu wasalam do znanja ko je taj njegov gospodar, koje su to osobine njegovog gospodara na kojeg treba da se oslanja. Koje su to osobine naše gospodara subhanahu wa ta'ala na kojeg mi treba da se oslanja. Vidjet ćemo posle toga kako Allah žalašanu kaže fa'alu lima yurid da Allah jalla šanu taj koji čini što hoće. Fa'alu lima yurid. On čini što hoće. Znači nema nikoga na dunjaluku. Nema nikakve pojave koje može, može spriječiti Allah subhanahu wa ta'ala kada želi da nešto učini. Kada želi da od nekoga otvori neku nedaću, kada želi da nekom je da nedaću, kada želi da nekom je da radost, kada želi nekom je da da nesreću, kada želi nekoga da usreći, nema toga, bilo šta da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da učini, nema toga koji može, šta, da ga u tome spriječi. Fa'alu lima yuri, on je taj što čini šta hoće. Međutim, ovdje se govori inna batša rabbike, da je odmaz za tvoj gospodar. To jeste, Allah, tvoj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, on je kadar da na takav način se osveti onima koji ezijete mu'mine. Također da se osveti onima. Također, draga braćo, Može Allah subhanahu wa ta'ala se osvećuje i vjernicima koji čine grehe. Pa im Allah Đelešanu daje musibete radi ti njihovi greha. Znači to od osobina Allah subhanahu wa ta'ala da se Allah Đelešanu mu osvećuje. Osvećuje se nevjernicima, međutim isto tako kažemo, osvećuje se i vjernicima, griješnicima radi njihovi greha. Pa ta osveta biva na ahiretu, zato što će i baciti u džahennam, radi njihovih griha, osim kome Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Međutim, isto tako, kada je na ko bude stavljao na patnje ili na neke musibete radi njihovih, radi čega? Radi njihovih griha. Sadim Allah subhanahu wa ta'ala posle ovoga kaže Innahu huwa yubdi wa yu'id. On je taj koji stvara iz ničega pa zatim ponovo ponavlja ponovo je govor o osobinama Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje je govor, ovdje je sada govor o osobinama naše gospodara subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u, to jeste stvara iz ničega. Wa yu'id. I ponovo vraća. Ovdje kod komentatora Kur'ana imamo dva mišljenja. Na što se odnosi ovaj ajet? Jedan broj, je to je mišljenje većine mufesira, i to je mišljenje ispravno, jeste da se ovaj ajet odnosi na al halq, odnosno stvara. A to je šta? Da Allah Đalešanu stvara stvar iz ničega i zatim da i ponovo, nakon što ih usmrti ili nakon što da da oni nestanu, Allah Đalešanu i ponovo vraća u njihov prvobitni oblik. Kao što Allah Subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka iz ničega, pa Allah Subhanahu wa ta'ala dao ili će dati da umre, pa će ga na ponovo proživiti. Međutim, jedan drugi broj Leme kaže da se ovdje ne govori o stvaranju, nego da se ovdje govori o azabu, da se ovdje govori o kazni. I to je mišljenje odabrao Ibn Đerira Tabari, poznati mu Fasir. Pa kaže da se ovdje, ovdje odnosi na kaznu, to jeste da Allah Đalešanuhu daje i stvara kaznu na Dunjaluku, kao što je kaznio vlasnika rovova. A na ahiret, na ahiretu će tu njihovu kaznu ponovo šta? ponovo povratiti. Allah Đelešanu će dati i da na ahiretu budu kažnjavani. Međutim, mišljenje većine jeste da Allah Đelešanu ovdje govori o čem? Da govori o stvari. To jeste Allah Đelešanu je taj koji stvara stvari iz ničega i on, i je kadar ponovo da i vrati u njihov prvobitni oblik. I draga braću, ovome ćemo naći govora na više mjesta u Kur'anu. A to je da kažemo način, jer da kažemo to je govor, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala želi da ljudima da do znanja da sve ono čega se oni boje, o čega strahuju, na čega, na što se oslanjaju, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da je sve to ništa bilo. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mus, Kul hel min šurakaikum man jebda ul halka thumma ju'id. Reci ima li neko od vaših šuraka, od tih vaših šerika, odnosno saučesnika, koga vi pripisujete i činite širk Allahu subhanahu wa ta'ala sa njima, ima li neko od njih koji stvara iz ničega, a zatim ponovo vraća u prvobitni oblik? Allah subhanahu wa ta'ala odgovara, kul illahu jebda ul halka thumba ju'aidu. Allah je taj koji stvara iz ničega i zatim ponovo stvara. Fa anna tu ufakun, pa gdje se vi okreći? I zato, draga braće, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada govori o stvaranju, i o proživljavanju. I kada govori kako je Allah Đalešanu kadar sve da učini, Allah Đalešanu nas tu obavještava o svojoj suštini. I u isto vrijeme Allah Đalešanu nam naređuje da jedino se na njega ostanjamo, da jedino njega od njega strahujemo, da jedino njega volimo, jer jedino on kadar da se voli, da se od njega strahuje, da se na njega ostanja i tako dalje. Znači, reći smo da je mišljenje većine ovdje mu fesira da se govori o čemu? O stvaranju. I zato, draga braćo, ovaj ajet je pojašnjenje za ajet prije ovoga. A to je da onaj koji je kadar, da stvori iz ničega i da u to ponovo povrati, on je kadar šta? On je kadar da kažnjava, da se osvećuje onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Onda Allah jalla šanu ponovo kaže وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ On je taj koji mnogo prašta i on je taj koji je pun ljubavi. On je taj koji voli. Pogledajte subhana kako ovdje, pogledajte Allahu ve dželalšanu mudrosti. U redoslijedu kuranskih ajeta, kako Allah dželalšanu ovdje spaja dvije stvari. Prvo Allah dželalšanu govori o tome kako je Allah dželalšanu kadar da kazni i da se osveti, a zatim spominje svoju osobinu, a to je ljubav i to je oprost. Pogledajte te mudrosti. Pa zato blago Allahu i Zalašanu Elijama i njegovim štićenicima. I oni koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, jer on prema njima kakav? Al-Ghafur, on njima prašta, Al-Vadud, on njih voli. A teško onima koji se suprostaju Allahu i Zalašanu u naredni. Jer Allah i Zalašanu u njih kažnjava, njima se osvećuje i tako je. Draga braćo, u ovom ovdje kuranskom ajetu vidimo šta? Znači vidimo da se spominju dvi Allahove djelašanu osobine, a to je Al-Ghafur, onaj koji prašta, i to je Al-Wadud, onaj koji mnogo voli. Koga voli Allah subhanahu wa ta'ala? I kome prašta? Allah subhanahu wa ta'ala je Ghafur, on prašta li man jarđi'u ilaihi bit taube. Onome ko se njemu vrati sa taubom, sa pokajanjem. Jer tauba je, ko što kaže Sejidu Kutu Rahmatullahi alaihi, kaže to je Al-Bab alladhi la yughlaku fi vajhi ta'ibu. Kaže, to su jedna vrata koja se nikada ne zatvaraju ispred onoga koji hoće da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braćo, pogledajte Allahu i Đalešanuhu milosti. Da je ostavio otvorena u svakom mjestu i u svakom vremenu vrata svakom je onome koji želi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ne samo, braćo, nevjernicima, nego čak i vjernicima. Jel da kažemo, ako je vjernicima, čak i nevjernicima nevjernicima koji su potpuno zalutali od Allaha ve Đalešanuhu upute, a i također vjernicima kada šta, kada malo odu sa pravog puta. Allah Đalešanuhu im ostavlja ta vrata otvorena i Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ih poziva. Međutim, nije Allahu ve Đalešanuhu osobina i nije Allahu ve Đalešanuhu svojstvo da Allah Đalešanuhu samo oprosti onome kome oprosti nego Allah Allahu Đalešanu osobina također, pogledajte Allahove, pogledajte blagodati prema njegovim stvorenjima koji se njemu pokaju, nego je također njegova osobina da zavoli onoga koji mu se pokaje. I zato Ibn Qajim Rahmetullahi Arih ima jedan lijep, jedan čudan govor, kada govori o tome kako Allah Đalešanu u Kur'anu spominje jedno uz ova dvija, ove, ova dva svojstva, ove dvije osobine. A to je oprost i to je ljubav. Jer kaže ima ljudi, ljudi također praštaju. Međutim kaže koliko je ljudi koji oproste, on kaže ono halal ću ti, eto te tamo, ali nemoj. Znači on ne zavoli onoga kome je oprosti. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala kada oprosti nekome, on ga zavoli radi te njegove taube. I to je Allah wa jalla šanuhu ljubav prema njegovim stvorenjima. I to je, draga braćo, odlika pokajanja i vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ne samo to, nego pogledajte u koliko ajeta kur'anski, koliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam se govori o tome koliko Allah zelašanu mu boli tavu. U kojoj se govori o tome kolika je Allah zelašanu mu milost. I zato je zabilježio imam Bukhari muslim u svojim sahihima od Harisa ibn Suvejla. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu nam je pričao dva hadisa. Kaže ispričao nam je dvije predaje, dva hadisa. Kaže ahaduhuma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal akhar an nafsihi. Kaže jedna od tih predaja je bila od njega. To jest to su bile riječi šta Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Wal eh, a druga je bila od Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Pa Abdullah ibn Mas'ud Prvo ćemo navesti kao što je došlo u hadisu govor Abdullah ibn Mas'uda. Kaže ovaj ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže innal mu'mina jara zunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin jahafu an jaka'a alaihi. Pogledajte ovdje šta je osobina vjernika u govoru prvih generacija i u poimanju prvih generacija u govoru i poimanju ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam a šta je to osobina licemjerstva u njihovom poimanju, njihovom govoru. Pa kaže, znači, Abdullah ibn Mesud, zaista vjernik, zaista vjernik gleda na svoje grijehe. Zaista vjernik gleda na svoje grijehe kao da sjedi ispod jednog velikog brda. Je hafu an jeka arehi. Bojeći se da će to brdo pasti na njega. Znači, tako se boji svojih grijeha. Znači, čovjek kada sjedi ispod nečega, zašto se boji da će pasti na njegovu glavu, on šta? On se toga boji. Znači svake sekunde nema, nikako duša nema mira. Uvijek gleda, hoće li to pasti na njega. Ja tako isto vijenik za svoje grehe, za koje zna da su grijesi koje čini. Ne može nikako da se zadovolji draga braćo sa tim i da kaže dobro to je grijeh ja činim pa šta ću sada. Dobro, to je grijeh ja činim, šta ću ja sada. Dobro, to je slabost, pa šta ću sada. Ne, Može li čovjek tako da kaže kada se boji nečega što će mu nauditi, što će mu naškoditi na dunjaluku, pa da kaže dobro, ako padne ovaj krov, na mene padne, šta ću ja sada? Ne, nego će gledati da nađe neko sigurno mjesto da pobjegne tome. E tako isto čovjek čini sa svojim grijesima. Znači, boji, boji se toliko i toliko strahuje od tih griha i toliko nema nema onog duševnog mira radi tih svojih griha, kao da stoji iz, ispod nečega za što se boji da će pasti na njega, da ćemo mu nauditi, da će mu naškoditi. A šta je sa griješnikom? Kaže Abdullah ibn Mas'ud, wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra ala yanfi fa qala bi yadihi kada. A kaže griješnik. On kaže gleda na svoje grije, kaže isto kaže kao na muhu, na mušicu. Koja šta? Kaže koja prođe ispred njegovog nosa i on kaže ovako učini svojom rukom. To se samo mahne. Čovjek kada mahne, kada mu nešto dođe, toga se ne sreti, ono, hajde, bilo, bilo pa prošlo. Znači, ne daje tome, ima niko na dunjalu ko daje, pridaje važnost tome, jer muha prošla ispred njegovog nosa ili nije, koliko puta je mahnu, tome ljudi ne daju važnost. E tako grije, griješnik ne daje, draga, braćo, važnost svojim grijesima. Znači, pazite, ovdje možemo ustanoviti jednu stvar, a to je da i vjernik, pravi vjernik može učiniti grijeh. Je li tako? I vjernik i griješnik čine grijeh. Međutim, šta je razlika sada ovdje? Razlika je o tome, prije svega da kažemo, kako će se neko riješiti grijeha? Riješit će se grijeha shodno onako kako spoznaje grijeh, odnosno kako spoznaje svoj odnos prema tom grijehu. A ovdje vidimo kako ga spoznaje vjernik, a vidimo kako ga spoznaje griješnik. Znači, vjernik je u stalnoj borbi sa samim sobom radi onog grijeha ili radi onih grijeha koje čini. Radi onog grijeha ili radi onih grijeha koje čini. Dobro, drugo, kaže drugo je što nam je kazivo od poslanika sallallahu alaihi sallam. Abdullah ibn Mas'ud. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, znači u hadisku je zabilio žima Bukhari muslim, Allahu afrahu bi tawbati abdihi. Kaže, Allah Đalešanuhu se više raduje te ubi svog roba od čovjeka i sada poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje jedan primjer. Allahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin nazala manzilan bihi mahlakun wa ma'ahu rahilatuhu wa alaiha ta'amuhu wa šarabuhu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah Đalešanuhu se više raduje teubi svog roba nego čovjeka koji spusti se to jeste koji ide putem jaše i dođe da odmori na neko mjesto fihi mahlakun bihi mahlakun kaže koje je opasnost mjesto koje znači opasno i taj čovjek sa sobom ima šta ima svoju jahalicu a na njoj je jelo i piće i tako dalje kaže فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته pa taj čovjek koji je na to opasno mjesto sišao da se odmori kaže zaspoje spustio svoju glavu i zaspo, malo zaspo, kratki san. I kaže, probudio se, a to njegovo šta, ta njegova jahalica pobjegla. Ta njegova jahalica šta? Pobjegla. I kaže, ta je čovjek, kaže, hatta ida ahadahu ala ataš. Kaže, taj čovjek toliko mu je dodijala. Znači, nakon što je odšla ta njegova jahalica. Toliko mu je doda, dodio šta? El džu'u wal atašu, kaže, glad i žijeć, da je, kaže, lego. U rivajetu muslima se kaže da je legao li mautihi kako bi umro. Pa kaže, fe nama naumetan. Pa je, kaže, zaspo. Znači, lego čovjek, gotovo više nema. Nema, znači, šanse za njegov život. Lego je da zaspe. Da umre, ko što u rivajetu muslima. Kaže, probudio se, Kaže wa indahu rahilatuhu. Kaže pa se probudio. Pa kaže ponovo našao tu svoju jahalicu. Ponovo našao tu svoju jahalicu. Pa se kaže Allahu je šaddu farahan بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته kaže Allah Đelešanu se više raduje teubi svog groba nego što se ovaj čovjek raduje svojoj jahalici koji je pronašao. Znači pogledajte, draga braćo, također Allahove ljubavi prema kome? Prema ljudima koji se pokaju i koji se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Također hadis koji je zabilježio ima Bukhari muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kojem Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Lama qada Allahu l'khalq kaže nakon što je Allah djelašanu stvorio stvorenja kaže kataba kitaban wa huwa indahu fawqa al arshi on je napisao napisao je, a kaže to je kod njega iznad arša, inna rahmeti galebet gadabi. Kaže, zaista moja rahmet, zaista moja rahmet, zaista moja milost je preovladala i jača je od moje srđbe. Jača je šta? Od moje srđbe. A hadisu koji je također zabilježi ima Bukhari muslim, od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, Allahu posanih sallallahu alaihi wasallam jedne prilike vidio ženu koja uzima dijete i stiska ga u svoje grudi, a to dijete doji. I svako ima dijete ili ko je vidio, vidjelo, većina nas je vidjelo kako majka voli svoje dijete koje, koje šta, koje doji. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam kada je vidio ovaj prizor, rekao je, a taravne hadihi tarihatan waladaha fin nar. Kaže, zar vi mislite da bi ova žena mogla svoje dijete da baci u vatru? Pa kažu, ne Allahu poslaniće. Kaže, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Kaže, Allah je više milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom djetu. Dobro. Poslije ovog, ovog kuranskog ajeta, draga braćo, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljubavi prema onima koji se pokaju njemu. O tome se može govoriti. Sejdu Kud, rahmatullahi alaihi, ima jedan lijep govor zaista jedan govor o kojem, u kojem govori o tome Sejda Kudr Rahmetullahi Alehi koji je dao svoj život za Kur'an, za Allahu te lašanu uvjeru. I subhanala nekada kada govori u svom tefsiru o žrtvi za Allahu te lašanu uvjeru, zaista čovjek može da kaže, eh, to je čovjek koji svojim perom i svojim životom to dokaza. Pa kaže, kaže šta je azab? Kaže šta je azab na Dunjaluku? u odnosu na Allahovu djelašanuhu ljuba. Kaže, šta je život koji potroši za Allahovu djelašanuhu vjeru? Kaže, taj tadhije, ta žrtva, šta je sve to i što čovjek susrete na tom putu, kaže, kada u pitanju ova ljubav o kojoj Allah djelašanuhu govori u ovom kuranskom majtu. Međutim, onda kaže, kaže, ova ljubav je za one alladhina ihtaru rabbahum ala kulli še'i. Kaže, ova ljubav je za one, pa se za koga? Sejde Kudu Rahmatullahi Alehi kaže, kaže, ova ljubav je za one koji su dali prednost svog gospodaru na sve drugo. Ovo je za one koji su dali prednost svom gospodaru, subhanahu wa ta'ana, na svim drugim stvarima. Svoj nefs, svoje strasti, oni su potpuno zaboravili. I daju prednost samo u onome u čemu je zadovoljstvo Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Takvim ljudima pripada da je Allah subhanahu wa ta'ala. A draga braćo, samo to da čovjek ima to u svojoj glavi, da to zamisli, ta svijest, da te Allah žele šanu uvori. Kako je čovjeku lijepo, kako se osjeća lijepo, kako mi je drago, kada na primjer čuje ili kada zna da ga neko voli, da ga voli neko iz familije i neko van familije i tako dalje, kako čovjek ima jedan osjećaj. Međutim, čovjek malo razmišlja o tome, voli li ga njegov gospodar subhanahu wa Ta'ala. Malo razmišlja o toj ljubavi. Koliko je puta, da se sad odmah zapita, koliko puta se razmišljao, koliko puta sam razmišljao, da li mene voli moj gospodar. A čovjek nekada, jeli, nekada čovjek ima razne odnose, na primjer, sa ženom, nekada se posvađa, nekada ovako, onako, pa kaže, voli mene moja žena. Voli li mene ovaj, voli li mene ovaj. Međutim, razmišljaš li, ili razmišljam li, ili razmišljam o tome, voli li nas, naš gospodar, subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braću, ovo ostaje jedan veliki mojdan, jedno veliko polje, čovjek razmišlja o tome. Dobro. Poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala također nastavlja da govori o svojim osobinama, pa kaže Dhul Arushi Al-Majid. Vlasnik Arša veličanstveni. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nabrajajući svoje osobine, davajući svojim robovima priliku da ga upoznaju kako bi upoznali svog gospodara subhanahu wa ta'ala i kako bi se povećao njihov iman, njihova vjera. Kako bi bili jači na putu iskušenja, Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje ova svoja svojstva, ova svoja osobina. Pa kaže Adlul Arš, vlasnik Arš, Al-Majid, veličanstven. Draga braću, Allah subhanahu ovdje spominje da je vlasnik Arša Zato što je arš njegovo naj, najveće stvorenje. Zato što je arš njegovo najveće stvorenje. Na drugom mjestu Kur'ana, Kur'anu, u suri Ajetul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala spominje nešto, nešto što se zove Kursi. Što se zove Kursi. U arapskom jeziku kursi može da ima više značenja. Jedno od toga može da bude da znači stolica, da znači znanje, također i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Njegov kursi obuhvata nebo i zemlje. Jedan broj uleme ovdje je kursi preveo kao, odnosno tumači ga kao znanje. Međutim, ispravno je da to nije znanje. Iako se to prenosi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, međutim u sanadu lanc, odnosno u lancu prenosio sa te predaje, postoji ravija koji je daif, ko što kaže šeha Albani rahmatullahi alihi, pa tako da se to tumačenje kursija kao znanje ne može pripisati Abdullah Abbasu radijallahu ta'ala anhu. Nego ispravno da je kursi nešto drugo. Znači nije arš, međutim nešto drugo jedno od Allahovi Đalešanu stvorenja koje, koje je Allah Đalešanu stvorio. I došlo je u vjerodostojnoj predaju da Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je kursi maudi ul qadamain. Da je to mjesto stopala. Da je to mjesto stopala. Mi prepisujemo te osobine koje su došle u Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim ne ulazimo u kakvoću toga. Ne ulazimo šta? U kakvoću toga, nego vjerujemo i pripisujemo to Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim ne ulazimo u kakvoću toga. Dobro. Međutim, da bi vidjeli, da bi znali, o čemu se, draga braćo, govori u Kur'ansu, ovom Kur'anskom majetu, da bi još bolje upoznali našeg gospodara subhanahu wa ta'ala i njegovu vlast i njegovu moć, poslušajte hadis kojeg je zabilježio imam Ibn Hidban u svom sahihu i Bejhaqi u dijelu Al-Asma'u Sifata, šeha Albani rahmatullahi alihi kaže za ovu gledaju da je vjerodostojna od Ebu Zerra, od Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu u kojoj je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže na samavatu sab'u fil kursiji إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات كاجة الله كاجة الله قصاني صلى الله عليه وسلم كاجة سدم نبيسا بس ما يدنا نبو مي كد بغلد عمو بيدي مو تو يدنا نبو بيدي مو تو دنيالش كو نبو كوي الله جل شانه كراسيو I kažemo, subhanallah, neka uzvišen onaj koji je ovo stvorio. Ovdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže sedam nebesa, ne znači jedno nebesa nego sedam nebesa u odnosu na kursi, na ovo Allahovo djelašanu stvarenje koje se zove kursi, kaže nije ništa drugo, kaže osim kao jedna halka, znači jedan predmet fak od željeza koji baciš u pustinu. To jeste, ti sedam nebesa u odnosu na taj kursi je to lišno malo, isto kada vidiš jedan veliki brisani prostor, kada vidiš pustin i kada vidiš jednu malu halku tu bačen. To jeste, ti sedam nebesa koje Allah Đalašanu stvorio su toliko malešna, su toliko mala u odnosu na kursi. A kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَ A kaže arš, arš, Allahu Đelešanu prijesto. Jer arš je Allahu Đelešanu prijesto. I Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša svojim bićem. Kaže, a arš u odnosu na kursi je, kaže, kao ta zemlja u odnosu na tu halku. U odnosu na tu halku. Pa zamislite onda veličinu i moć Allahu Đelešanu stvaranja, Allahu Đelešanu vlasti, ovoga o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovom kur'anskom ajetu. Znači, draga braću, arš je Allahu Đalešanu u prijesto, a Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša. Kao što je to došlo. Na primjer, sam je hadis koji smo citirali, kaže se, wa huwa andahu fauqala arši, a to je kod njega iznad arša. Allah Đalešanu je iznad arša. Thumma stava ala arš, pa se Allah Đalešanu zvisio iznad arša. I neispravno je tumačenje, oni koji tumače arš kao vlast, I to nije pravac ahli sunnata wal džamata. I zato u većini prijevoda Kur'ana je došlo, došlo arš da se tumači kao vlast. Jer kako ćemo odgovoriti na to? Allah jalla šanuhu govoreći o aršu kaže وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِنْ ثَمَانِهِ a arš tvojeg gospodara će nositi osmerica, osam meleka. Možemo li reći da će vlast nositi osmorica? Ne. Znači, nego tumačimo arš onako kao što je došlo u Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu sela kao što ovaj hadis koji smo citirali i šta? I kao što je to došlo u govoru ashaba generacija posljednji. I zato, draga braćo, osnova je kada su pitanju Allahovo djelašanuhu svojstva i to je prava cehli sunnata val džamata da vjerujemo u Allahovo djelašanuhu svojstva onako kako su došlo da u njih vjerujemo, da to pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim ne da ulazimo u kakvoću toga. Međutim ne da ulazimo u kakvoću toga. Međutim, ono što nas interesu u komentaru ovog ajeta jeste da Allah žele šanuhu ovdje kaže Zul arši al međidu. U drugom kratu Zul arši al međidi. Kakva je razlika? Zul arši al međidu, vlasnik arša veličanstvani ko je veličanstven, ko je l-Majid? Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, u kratu koji kaže, zul arš il-Majidi, ko je veličanstven? Znači osobina biva osobina arša. Međutim, oba dva, ova kirajeta su šta? Vjerodostu. Znači, pogledajte ovdje, Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu. Pogledajte Allahu uđerlašanuhu moć. Pogledajte kako nas Allah subhanahu wa ta'ala poziva da vjerujemo u njega kroz, njegova osob, kroz njegove osobine kroz njegova svojstva i da se naš iman povećava na takav način. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. On je taj koji čini ono što je njemu volja. On je taj koji čini ono što je njemu volja, draga braćo. Kao što smo spomenuli da nema toga koji može da spriječi ono što Allah želi da učini. Ako Allah Đelešanu bilo koju stvar želi nekome korist, želi nekome štetu, želi nekome belaj, želi nekome sreću, želi nekome nesreću, želi nekome radost, želi, nema toga koji može da ti da drugo, nema toga koji može da spriječi Allahu Đelešanu odredbu, nego biva jedino onako kako Allah Subhanahu Wa Ta'ala hoće. I zato vidimo ovdje šta znači oslanjanje na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, šta znači ta dova, koja se upućuje jedino Allahu subhanahu wa ta'ala, a koju čovjek u većini slučajeva svojih, svojih belaja, svojih iskušenja zapostavlja. I u svojim brigama se okreće nekome drugom koji misli da mu može. Ne u smislu okretanje, okretanje širka. To je druga stvar. Znači da ljudi idu ko što idu na kaborove, ko što idu na druge budaleštine, Znači, misleći da im to može donijeti korist ili štetu. Međutim, čovjek nekada iskreni vjernik, muvahidu Allaha subhanahu wa ta'ala, zapostavi ovu činjenicu. I misli da mu neko sa svojim razgovorom, sa svojim ovim, sa svojim, da mu on može pomoći. Normalno, i obje stvari pomažu. Međutim, osnova je i srž je da se čovjek, da se siromašni Allahov rob obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga iskreno zamoli, da mu bude na pomoći. I zato, draga braću, prenosi se da su Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu, pogledajte ovdje oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, da su mu došli u smrtnim mukama, da su mu došli u smrtnim mukama i da su mu rekli, hoćeš li dati doktora dovedemo? Hoćeš li dati doktora dovedemo? Pa je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu rekao, kaže, već me vidio. Pa je rekao, kad ra'ani, on me već vidio. Pa su ga pitali, radi radijallahu ta'ala, kaže, šta ti je rekao? Kaže, rekao mi je, inni fa'alu lima urid. Kaže, rekao mi je, ja činim ono što ja hoću. To je Allah subhanahu wa ta'ala je taj čini što on hoće. Allah je šanu. Ovdje se govori o jačini osnovanca Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu na svog gospodara subhanahu wa ta'ala. A to je da je vjerovo da ako mu Allah dželle šanuhu je odredio ili ovo ili ono, da nema tog doktora na dunjalu koji može drugačije, šta? Koji može drugačije da mu to odredi. I pogledajte ljudi, pogledajte prvi generacija, drago, draga braća, koji su i tim, i u tim teški mukama, kada većina ljudi zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su mislili jedino na Allaha subhanahu wa ta'ala, i u tim bolestima, u tim mukama, u tim iskušenjima, u tim usibetima, oni su mislili samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, samo se na njega oslanjali samo su mislili o svojoj vjeri, o jačini svoje vjeri. Fa'alu lima yurid, hal ataka hadithu l-đumut. Allah subhanahu wa ta'ala onda govori i obraća se. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kažemo, hal ataka hadithu l-đumut. Da li su, da li je do tebe doprla vijest o vojskama? Firauna wa thamud, o faraonu i samudu. Znači mogu me ako Bog da nastaviti sljedeći, da sljedeći subote, za Allahu Đalašanu pomoć da vidimo Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje se obraća svom poslaniku alaihi salatu wa salam i kaže mu da li su do tebe doprila vijest u vojskama. I zbog čega mu zaista je subhanahu ovaj govor zaista ćete vidjeti Allahu djelašanu mudrost zbog čega Allah djelašanu upravo u ovoj suri spominje samo faraona i samuda. Zbog čega se obraća poslaniku alaihi salatu wa salam i pita da li su do tebe doprila vijesti o vojskama, o faraonu i samudu. A ne spominjemo drugi narod. Nego mu spominje baš faraona i spominjemo samo, i spominjemo uz faraona, spominjemo samudu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smile i da nam oprosti. A pa inša Allah i ta'ala sa komentarom ove kuranske sure ćemo nastaviti sljedeći put da kulu qavli hada wa astagfirullah li wa lakum fa astagfirullah.